Duha suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha kuşluk vakti demektir. Sure kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha. Velleyli izâ secâ. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ O halde yetimi ezip üzme. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ El açıp isteyeni de azarlayıp kovma. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Fakat Rabbinin nimetini halka anlat.